Алло. Алло, салам алейкум qardaş. Aleyküm selam, rəhmətullah. E, Abuzakaz danışam. Evet, evet. E, qardaş, mən Azərbaycana zəng eləmişəm. E, buyur kardeş. E, kardeş, e, bir söz soruşmaq istəyirdim. O düzdür, siz e, Azərbaycanda bir dəvəsi var, mədənə tələbəsidir. Adı Qamət Süleymanovdur. Ona, evet. ona Murca demişsiniz siz. Hayır hayır öyle bir şey demedim. Tanımıyorum etmiyorum. Tanımırsınız ha? Tanımıyorum. Damat Süleymanov, mədnə tələbəsi. Sadece duymuşum, tanımıyorum yani. Akidesini falan bilmiyorum. E, ee, deyirlər ki, siz o müşviqabatda e, xütbə verəndə, orada Amil, ad, Amil adında bir kardeşi demişti ona. Yok kardeş bak ne diyorum ben tanımıyorum. Ha, Allah razı olsun kardeş. Allah razı olsun. Senden de. Ha, selamun aleyküm. Aleyküm selam.